beshinchi bob ular ko'lni u qitidiki girasolihlar turadigan yagi bordi hazrati ayso kemidan tushishi bilanla jin chaplashgan bir odam go'r qilingan o'nkirlarning biridan chiqib uning oldiga yugurdi u odam o'nkirlarni makon tutgan bo'lib hech kim uni hatto zanjir bilanmi bog'lab qo'yolmadi bir necha qitim qo'llari zanjirlanib futurg'i kishanlar serilgan bo'lsimu zanjirlarni uzib kishanlarni cheqiyotgan edi hech kim uni bo'ysundirolmagan edi kechi kunduz mozorliq va dalalarda vaqrab jaqrab yuratdi o'z o'zini tosh bilan urib yorlantiratdi u hazrati aysoni yiroqdan ko'rib yugurgan peti uning oldiga berib yagi bosh qo'ydi va qattiq vaqrab ulug' xudoning o'g'li ayso ishimga aralashma Xuda oldida səndən ötüb sorayman ki, məni qınıma, dedi. Səbəbi Həzrəti İsa, hey cin, bu adamın tinindən çıx, deyə buyurğan idi. Ondan Həzrəti İsa bu adamdan, ismin nəmə, deyə sordu. İsmim Mınılğan, çünki sanımız köp, deyə cavab verdi. Bu adamı sözü atqan cin. va hazrati ashodin o'zlarini u zemindan chiqaratmaslikni talab qilib ko'p o'tinib yolvurdi shu atrofdagi tog' bog'irda cho'ng bir to'p to'ng'iz podisi o'zg'inib yuratdi jilla hazrati aysoga bizni mushu to'ng'iz podisiga etkin, ularni ichiga kirib ketishga ijozat bergin deb yolvorishdi hazrati aysoning ijozati bilan jilla chiqib to'ng'izlarning teniga kirib ketdi ikki mingga yaqin to'ng'iz patparoq bo'lib yugurgan peti tikyodin tushib ko'lga g'arq bo'ldi to'ng'iz boqquchlar u yerdan qechib shahar yezlarda bu xabarni taqatdi xaloyiqmu ahvolni ko'rgili chiqishdi ular hazrati aysoning yediq kaginda ilgari mingligan jinlarga asir bo'lgan yelqi odamning kiyimlarini kiyib as joyida holda o'tirg'unni ko'rib qo'rqib ketishdi bu mo'jizni ko'rganlar jin chaplashgan odamning qutqizganligi va to'nqizlarning oqibatini haloyiqqa so'zlab berdi buning bilan xalq hazrati aysoning o'zining zaminidan chiqib ketishini talab qildi hazrati ayso kemaga chiqayotganda ilgari jin chaplashgan yilqi odam uningga manmu siz bilan birga ketay deb yolvurdi lekin hazrati ayso uningga ruxsat qilmay urug' tuqqanlaringning yeniga berib ularga rabbingning sanga naqadar cho'ng ishlarni qilib berganligini va qanchalik mehr shafqat ko'rsatganligini yetkizgin dedi u odam qaytib berib hazrati aysoning o'zi qilib bergan cho'ng ishlarni o'n shahar rayonida taqitishga boshladi buni anglaganlarning hammasi hayron qilishdi Hazreti Ayso kimi bilan kunning u qeti qaytqinida nurg'un xaloyiq ko'l bo'yida yana uning yeniga yig'ildi. Bu chaqda ma'lum bir ibodatxonning Yoyir ismli bir mas'uli keldi. U Hazreti Aysoni ko'rib, oyig'iga yiqilib, kichik qizim sakratga tushib qoldi. Berib uning qo'lingizni takkizib qo'ysangiz, u soqib umr ko'rsa, deb yolvodi. Hazreti Ayso u odam bilan birga bordi uning atrofiga olishib olgan xaloyiqmi kaynidan agishib minishdi to'pning ichida xuntavrash kesli giribtor bo'g'iniga o'n ikki yil bo'lgan bir ayol bor edi u nurg'un tevplarning qo'lida ko'p azob chekib bor yo'qini sarf qilgan bo'lsimu kesili yaxshilanmoq tugul texmi eg'ilishib ketgan edi bu ayolmi hazrati ayso haqidagi gap so'zlarni anglagan edi shuning uchun халайыкның арсытын qisilib kelib аркы тараптан uning chopini сылап qo'ydi chunki u ichida Хәзрәте aysoning chopini тутсамла, чоқым сақыйып кетемен, деп ойлаган иде. xun shu on to'xtab ayol o'zining кесел азабының qutulganligini his qildi Дәл shu vaqtda Хәзрәте Әйса vücududan qudratining chiqqanligini sezdi. u halayıqın ichida kayniga burilib kiyimimni tutgan kim deb so'rdi shogirdlari uningga o'p cho'ringizga xaloyiqning qistab kelayotganini ko'rib turuqliq yana men tutgan kim deb so'raysizku deyishdi biroq hazrati ayso o'zini tutgan kishini tepish uchun davomliq atrofiga qardi o'zida nima ahvolning yuz berganligini sezgan ayolmi qo'rqqinidan titirgan holda hazrati aysoni oldiga kelib oyig'iga yiqildi va uningga haqiqiy ahvolni aytdi hazrati ayso uningga qizim ishonching seni saqaytdi tinch omon qayt davomliq salomat bo'l dedi hazrati ayso bu so'zni qilayotganda ibodatxona mas'ulining uyidan kishilar kelib ibodatxona mas'uli yoyirg'a qizingiz jon uzdi endi ustozni ovor qilishning hojati yo'qmikin deyishdi hazrati ayso bu so'zlarga qaramay ibodatxona mas'uliga qo'rqmag'in ishonching bo'lsin dedi shuning bilan hazrati ayso petrus yoqub va yoqubning inisi yonnani ilib yo'lga chiqdi ulardan boshqa hech kimning o'zi bilan bilib berishiga ruxsat qilmadi ular ibodatxona nasuni uyi oldiga kelganda hazrati ayso qattiq dad faryod ko'tirgan kishilar to'pini ko'di hazrati ayso uyiga kirib ularga nemishqa dad faryod ko'tirib yig'laysizlar bola o'lmidi uxlab qopti dedi biroq ular hazrati aysoni masxir qilishdi hazrati ayso hammanglarni tashqari chiqirayotgandan keyin bolaning ota onasini va birga kelgan shogirdini ilib boliba uyga kirdi u bolaning qo'lidan totib uningga tolitakumi dedi bu so'zning ma'nisi qizim sanga aytmanki o'rningdan tur deganlik edi o'n ikki yoshli bu qiz shu on o'rnidan turib menishga boshladi u yerdagilar bu ishga intoyin hayron bo'lishdi hazrati ayso ularga bu ishni hech kimga tinmaslikni qattiq topildi va ularga qizning qo'sig'iga bir narsa berishni buyurdi